Готельна телефоністка попросила кілька разів повторити номер телефону Івнінг Телеграф, а тоді зразу ж з'єднала з газетою. І я довідався, що містер Сворд прийде після обіду. Зранку репортерська доля носитиме його Лондоном. Мій сон швидко минав. На вулиці все лишалося білим, але ту молочність все більше проймало сіро-жовтим кольором. Починався день. Туман, що, здається, був відчутний на дотик, перекочувався вулицями, луками і шляхами Британії. Навіть туман рухався. А мені просто необхідно стало рухатись, зустрічатися з людьми, впритул роздивлятися Лондон. А то вже я мала не команду для гри в доміно ладен був організувати в скайлайні, як інтелігент з інтелігентами. Узяв брюки від парадного костюма і, перше ніж одягнутися, струснув ними. В кишенях дзенькнуло. Сподіваюся, що бухгалтер в спільці письменників завізує мені одноденні перевитрати, тим більше, що вони не обіцяли бути значними тільки проїзд до Лондона і назад. Квитки я збережу. Думаю, що надовго, хоч бухгалтерові до того немає діла, збережу і присмак англійських страв, приготованих на швидкоруч, запах недорогих барів, самообслуговування компанії Джолайн, де доводилося обідати, чи великий бар Лайонс Корнер біля Трафальгарської площі де я звичайно вечеряв після засідань. Англійська кухня ніколи не мала авторитету на континенті. Зразу ж за нешироким ламаншем Франція, у якій таки вміли готувати і подавати всюди, аж до найдешевших бістро. Англійці чинили інакше. Вони впорядковували час прийняття їжі, звівши, по-моєму, процес харчування до наукового засвоєння білків, жирів та вуглеводів. Ранком пили міцний чай, потім снідали яєчний на беконі і знову пили чай, але з молоком. У полудні їли ланч, найчастіше складений з різних бутербродів. Я ніяк не міг звикнути до цього сурогату обідів, сендвічі з сиром і м'ясом по 15 пенсів котлет на смаженому хлібі, що подавалися за ту ж ціну, десяти пенсової всюди однакової на смак кави чи кока-коли в паперових стаканчиках. Навіть в феє театрів продавалися сендвічі з чаєм. О п'ятій пополудні британці знову пили чай, цього разу з бісквітами, традиційний файв оклок. А ще за дві-три години з'їдали на вечерю по листочку салату, задоволено торкаючи свої підтягнуті, вічно неситі черевця, думаючи про завтрашній день, що почнеться чаєм і яєчнею з беконом. Такою самою яєчною. як подали мені на сніданок в ресторані дорогого готелю Skyline від імені авіакомпанії ВА. Грошей з письменницької бухгалтерії я марнувати не міг отож давав офіціантові на чай пачку сигарет столичні. У британській регламентованості було й чимало симпатичного. Допиваючи свій чай, заварений з білого одноразового мішечка фірми Ліптона, я вже знав, що автобус зеленої лінії повезе мене від скайлайну до вокзалу Вікторії рівно через 20 хвилин. А старий чавунно-скляний вокзал Вікторії чимось подібний до збільшеного київського Бесарабського критого ринку, був поруч зі станцією метро. І зовсім недалеко, якщо навіть пройти пішки від Трафальгарської площі, Вестмінстерського аббатства, торгової Оксфорд-стріт з недорогими крамничками та Ріджен-стріт із дорогими. Одне слово я розкривав перед собою безліч можливостей що виникали навіть в моїм невеселім аеропортівськім сидінні. Отже, поїду до Трафальгарської площі, відвідую Національну галерею.